Best of 2021. 2021. 2021. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang magdesisyon akong humiga na para matulog. Katatapos ko lang makipag-chat sa aking mga kaibigan sa Facebook, mag-like at mag-comment sa iba't ibang litrato, mapa-selfie man o memes. Antok na antok na ako subalit parang gising pa rin ang diwa ko. Kung ano-ano ng posisyon ang ginawa ko para maging komportable lang at tuluyan nang makatulog sumalit wala pa rin nangyari. Naupo na lang ako sa gilid ng kama at sapo ng palad ko ang aking ulo. Napansin kong nagsimula ang pagpatay sindi ng ilaw sa balkonahe. Sabi ko tuloy sa aking sarili, Kundi kundido na naman yata yung ilaw doon. Pero kabibilay pa lang naman ni tata yung bumbilya na yun Ah. Naupo na lang ako sa mahabang bench sa balkonahe na yari sa kawayan. Kahit na may kainitan ng panahon ay biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Lalong dumilim ang buong paligid nang tuluyan nang mawala ng ilaw ang bumbilya. Umihip ang malamig na hangin at narinig ko ang mga lagaslas ng dahon sa puno ng mangga sa gawing harapan ng aming bahay. Nakaramdam ako na parang may nakamasid sa akin mula sa dilim. Naalala ko tuloy ang pag-uusap namin ni Rachel ilang oras pa lang ang nakararaan. Mahaba ang aming kumustahan dahil mahigit dalawang taon na rin kaming hindi nagkikita simula noong magtapos kami ng kolehiyo. Nabanggit niya na nagtatrabaho siya sa isang marketing firm somewhere in Makati. Nakakapagod pala ang trabaho niya lalo na kapag pinipressure na siya ng kanyang boss para matapos sa deadline ng kanyang mga kailangang gawin kaya madalas ay late na siyang umuwi ng gabi. Sa kabila ng effort niya ay madalas pa rin siyang mapagalitan dahil daw sa substandard na gawa niya. Kinabukasan ay kailangan na niyang ipresenta sa kanyang boss ang presentation kaya nagpaiwan na siya sa kanilang opisina. Nagdesisyon siyang gawin iyon sa workroom ng kanilang opisina. Abala siya sa ginagawa at hindi na namalayan pa ang oras. Pabagsak na rin ang talukap ng kanyang mga mata dahil sa labis na antok. Ang layunin niya ng mga oras na iyon ay tapusin ang presentation para makauwi na at tuluyang makapagpahinga kahit kaunting oras dahil kinabukasan ay sasabak na naman siya sa mas matindi pang demand ng kanyang pinasukang trabaho. Panay na rin ang paghikab niya kaya madalas siyang nagbabanat ng mga kasukasuan Nagdesisyon na rin siyang magpahinga ng ilang minuto para marelax ang isipan kung kaya't isinandal niya, niya ang kanyang likod sa upuan at saka pumikit. Hanggang sa nagising na lamang siya dahil sa naramdamang sobrang init sa loob. Napakadilim na ng buong paligid kung kaya't nangangapa na siya para hagilapin ang cellphone at nang makuha ito, kanya agad inilawan at sinubukang buksan ang air conditioner pero hindi na ito gumagana. Naka-off na ang main power ng opisina. Napatingin siya sa oras nabigla siya na makitang mag-aalas 11 na pala ng gabi. Pakiramdam niya ay ilang minuto lang siyang nakaidlip subalit ilang oras na pala ang lumipas. Walang nagmamalay na nasa loob pa siya. Marahil ay hindi na ininspeksyon pa ng mabuti ng security guard ang opisina at basta na lamang ibinaba ang main switch kaya hindi napansin na meron pang tao sa loob. Dahil doon ay nag-init ang ulo niya sumalit pinangunahan ng takot at panik. Hindi lang sa posibleng mangyari na matrap siya at kinabukasan na makakalabas, pati na rin sa mga kwento ng ibang empleyado roon na may nagpaparamdam daw sa kanilang floor. May ilang tauhan na rin na pinagmultuhan di umano ng isang babaeng dating nagtatrabaho doon at nagpatiwakal dahil nasawi sa pag-ibig. Sobrang na-depress nang malamang ikakasal na sa ibang babae ang kasintahan kaya nagdesisyon na itong tumalon mula sa gusali. Maraming tumatakbo sa kanyang isipan na mga oras na iyon. Nanginginig niyang tinungo ang pintuan. Laking pasalamat na lamang niya nang malamang hindi iyon nakakandado. Sumalit ang main door ang kailangan pa niyang buksan para tuluyang makalabas ng opisina. Nawalan na ng liwanag nang mag-off na rin ang cellphone niya Sumabay pa ang paglobat nito. Napamura na lamang siya sa nangyayaring kamalasan sa kanya at ilang beses na rin siyang nabunggo sa mga desk o di naman kaya'y natapilok bago marating ang pinto. Doon na siya nakarinig ng mga kakaibang tunog. Ayon kay Rachel, ang mga tunog na kanyang naririnig ng mga sandaling iyon ay mga boses ng mga lalaki at babae na parang mga nagbubulungan. Tila sabay-sabay na nagsasalita subalit hindi niya mawari kung ano ang mga sinasabi. Sa una ay akala niya'y may mga papadaan na ibang empleyado subalit ang mga boses ay tila nasa paligid lamang niya. Naiiyak na siya sa takot. Kung paranoia na ang lumulukob sa kanyang katauhan ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, dapat makalabas siya. Naaaninag niya mula sa transparent na glass window na may ilaw ang hallway sa labas. Lubos siyang nakahinga ng maluwag nang mapihit ang doorknob at mabuksan ang pinto. Tila napakalaking achievement noon sa kanya. Malaki ang ngiti sa mga labi na naglakad si Rachel patungo sa elevator. Pakiramdam niya ay ligtas na siya. Dahil pawisan at mukhang haggard ay nakapag-face powder pa siya na nakalagay sa shoulder bag habang hinihintay ang pagbukas ng elevator. Papasok na sana siya nang biglang mag-off ang ilaw sa loob kasunod ang mga boses na narinig na naman niya. Nabitawan niya tuloy ang hawak. Napaatras siya sa takot at dalidaling napatakbo pababa ng hagdan dahil sa suot na high heels. Sa bawat hakbang niya sa mga baitang ng hagdan ay lumilingon siya sa likuran. Takot na baka sinusundan siya ng mga boses. Malapit na siyang makababa sa susunod na floor nang walang ano-ano'y makarinig siya ng pagputok ng isang bumbilya kasunod ng pagkamatay ng ilaw sa harap. Napahakbang siya paakyat ng hagdan, nakatitig sa kadiliman na nasa harapan. May narinig na naman siyang tunog pero ngayon ay hindi na mga boses kung hindi ay mga mababagal na yabag. Papalapit na ito ng papalapit sa kanya at hindi lamang isa kundi parami ng parami habang ito ay lumalapit. Mistulang isang grupo ng mga tao ang may-ari ng mga yabag na yon. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang may maaninag siya sa dilim. Papalitaw sa dilim ang maraming ulo. Una niyang nakita ang mga buhok nito. Mayroong mahaba na tila mula sa babae habang meron ding mga maiikli na mula sa mga lalaki at bata. Nakayuko ang mga ulong iyon hindi niya malaman kung may mga katawan din ang mga ito at kahit naninigas na siya ng mga sandaling iyon, lalong-lalo na ang kanyang mga binti ay nagawa niyang bumalik paakyat ng hagdan. Sunod-sunod na namatay ang mga ilaw sa likod niya na parang sinusundan siya ng kadiliman. Hindi siya makasigaw at makahingi ng tulong dahil parang nawalan na rin siya ng boses. Tuyo na rin ang kanyang lalamunan dahil sa labis na uhaw. Bumalik siya sa lugar kung saan niya unang naramdaman na hindi siya ligtas. Sa opisina nila. Pilit nang binubuksan ngayon ang pinto at habang kitang-kita niya ang unti-unting paglamon ng kadiliman sa hallway at papalapit na ito sa kanya. Nang mabuksan iyon ay kaagad na siyang pumasok. Halos madapa na nga nang maputol ang isang takong ng kanyang high heels. <laughs> Nagmamadali ulit niyang tinungo ang workroom at doon ay nagdasal siya ng paulit-ulit at mataimtim. Hanggang sa, Ma'am! Ma'am! Nagising na lamang siya nang yugyugin siya ng security guard na nagroronda. Napalingon ang kaibigan ko sa paligid. Wala nang kadiliman. Sabog na sa opisina nila ang liwanag. Nakaupo pa rin siya sa kanyang office chair. Ano po bang nangyari ma'am? Tanong ng guard. Dugtong pa nito. Binabangungot po yata kayo ma'am. Tila naging payapa ang isip at kalooban niya nang malamang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Nang tumayo na si Rachel ay may napansin siya. Putol pala ang takong ng suot niyang sapatos. Kaya, posible kayang... Ano ka ba, friend? Baka naman naputo lang yung takong mo nung pagtayo mo, no? Question ko kay Rachel. Oo, be. Maaari yung sinasabi mo. Katunayan isip ko nga rin yan eh. Hindi ko nga pinapaniwalaan na totoo yung mga nangyari sa akin. Pero wag ka, be. Noong nagpasama ako sa guard palabas ng opisina, hindi agad niya itinuloy ang sasabihin. Nag-alab tuloy ang aking kuryosidad sa pagbitin niya sa kanyang ikikwento. Hanggang sa... Nung papalabas na kami kasama ko yung guard, binakita ko yung face powder ko. Nasa sahig, sa tapat ng elevator. Sinabi niyang magmula noon ay hindi na siya nagpapahuli ng uwi. At sinisigurado niyang may kasama na siya lagi kahit saan man pumunta sa floor na iyon. Sa madalit sabi, nagka-phobia na rin siya sa dilim dahil sa kanyang naranasan. Nagbalik ako sa realidad matapos kong gunitain ang kwentong iyon ng aking kaibigan. Nakaupo pa rin ako sa may labas ng bahay kahit malalim na ang gabi andun pa rin yung pakiramdam ko na parang may nagmamasid sa akin mula sa kadiliman. Naparanoid tuloy ako sa kwento ni Rachel. Tumayo na ako at naglakad papasok ng bahay nang marinig ang boses ni Lola na tinatawag ang pangalan ko. Lola! Napasigaw ako. Subalit agad na nilak ang pinto nang may mapagtanto ako. Napangiti na lamang ako at napailing ng ulo lalo nang sumagi sa akin ang katotohanan na matagal na rin palang patay ang lola ko. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Gabi-gabing binibisita ni Roy ang isang website na binubuo ng link na puro numero. www.11.1.13.1.20.1 125.1.14.com. Hindi na niya matandaan kung paano nga ba niya ito natagpuan. Ito ay naglalaman ng litrato ng mga taong patay na. Makikita roon ang iba't ibang kamatayan na sinapit ng mga tao sa mismong lugar kung saan sila nasawi. Mayroong lalaki na naipit ang katawan sa gulong ng truck. Mayroong bata na sunog ang buong katawan habang ipinapasok sa ambulansya Meron ding babae na tila matagal nang ikinulong sa freezer kaya ganoon katigas ang katawan. Habang meron ding matanda na nasagasaan ng tren at nagkanda putol-putol ang katawan. Bagamat nandidiri si Roy sa mga larawan ay hindi pa rin niya maiwasang tignan ang mga ito. Nagtataka lamang siya kung bakit naisipan pa ng uploader na ilagay sa internet ang litrato ng mga taong namatay sa iba't ibang aksidente o kaya'y sakuna. Alam niya kasi na hindi na dapat ina-upload ang mga ganitong klasing larawan bilang respeto sa taong nasawi. At ganoon na rin siyempre sa mga naiwan nitong mahal sa buhay. Tuwing alas 12 ng hating gabi ay naglalabas ng mga bagong larawan ng naturang website. Nakita niya ang bagong larawan ng isang batang babae na pinagsamantalahan at hindi lamang ito ang kanyang sinapit. Binalatan pa ang muka. Mayroon ding lalaki na ibinitin pati warik at pugot ang ulo habang nakasahod sa isang balde ang pulang likidong tumutulo mula sa leeg nito. Hindi maiwasang mapangiwi ni Roy sa mga nakikita. Kahit litrato na lang ang mga iyon ay bumabaliktad pa rin ang sikmura niya. Isang matandang babae ang natagpo ang lumulutang sa ilog at ngayon lumulobo na ang katawan dahil sa dami na nanahigop na tubig. May isang dalaga rin na tadtad ng saksak ang buong katawan habang nakagapo sa isang office chair nakaharap mismo ng computer. Lahat ng mga taong nakaranas ng masaklap, marahas at madugong kamatayan ay makikita roon. May isang sanggol pa nga na walang awang winakwak ang tiyan at inilagay pa sa malaking planggana. Mahirap na talagang mamatay ngayon. Pagpipiestahan online ang iyong litrato kapag naging ganoon katindi ang iyong naging kamatayan kahit na sinong tao ay hindi papayag na kumalat sa internet ang kanyang larawan, lalo na kung namatay sa ganoong paraan. Sa kalagitnaan ng pag scroll down ay isang larawan ang umagaw sa atensyon ni Roy. Larawan ito ng kaibigang si Eric na nakabulagta sa gitna ng kalsada at meron pang tama sa ulo. Nanlaki ang dalawang mata ni Roy sa gulat at agad niyang tinawagan ng lalaki at kinumusta. Kinumusta Parang Eric, nasaan ka? Ito pre, nakahiga lang ako pre. Ano ka? Napatawag ka. Okay ka lang ba dyan? Wala pang masamang nangyari sa'yo? <laughs> Ano sinasabi mo? Nandito lang naman ako buong maghapon sa bahay. Puring na puring na nga ako eh. Hindi ako lumabas mula nung isang araw. Pre, ano kasi... A- ano ba yun? Bakit ba? Umurong ang tila ni Roy. Hindi niya masabi rito ang nakita niya sa website. Pag-iiba na lang niya ng direksyon. Ah, nga pala pre. Matutuloy ba yung lakad natin bukas? Lakad? Nagsimulang manginig ang boses ni Roy. O, oo. Di ba isasama tayo bukas ni paring Dario sa pagbili niya ng sasakyan? Ah, nga. Oo, tuloy daw yun. Nagchat na nga sa akin kanina si Darius. Mga alas 9 raw ng umaga. E dapat magkita-kita na tayo. O sige sige. Matutulog na rin pala ako para maaga akong magising bukas. Sige pre. salamat. Pagkatapos ng tawag ay nabitiwan ni Roy ang cellphone at nahulog sa lamesa. Nanlalaki pa rin ang mga mata niya sa larawan ni Eric sa website na iyon papaano siya nagkaroon ng litrato sa naturang website. Kinabukasan ay nagkita-kita nga ang tatlo sa paradahan ng mga jeep. Nang makumpleto ay sabay-sabay na silang naglakad patungo sa mall kung saan bibili ng sasakyan ang barkada nilang si Darius. Malapit lang naman ang mall kaya hindi na sila sumakay. Habang naglalakad ay isang kaguluhan ang umagaw sa atensyon nilang lahat. Tatlong mga pulis ang nagtakbuhan habang hinahabol ang isang armadong kriminal. Nagulat at nagtatakbo ang mga tao sa paligid nang magpaputok na ng barilang kriminal at sa labis na taranta ay hindi na alam ni Naroy kung saan sila tatakbo. Nagkaroon ng barilan sa bahagi ng lugar na iyon at dahil sa habulan ng mga pulis at ng mga kriminal kung saan saan na nagpaputok ng barilang armadong lalaki hanggang sa makatama ito ng isang inosente. Gulat na gulat si Roy nang bumagsak sa lupa ang katawan ni Eric may tama ito ng bala sa ulo. Naiwang dilat ang mga mata nito pero agad ding nalagutan ang hininga. Sindak na sindak siya. Kung ano ang itsura ni Eric sa larawang nasa website kagabi ay ganoon din ang kaanyuan nito. Pati ang lugar at ang ng kinabagsakan ng katawan nito ay parehong pareho. Lalong nagkagulo ang mga tao. Sina Roy at Darius ay naniga sa isang tabi amang pinagmamasdan ng kaibigan nilang tinamaan ng baril. Hindi makapaniwala si Roy sa nangyayari. Kinagabihan din ay binisita niya agad ang naturang website para tignan ang mga bagong larawang naka-upload dito. Pero gaya ng dati, puro larawan pa rin ang mga taong nasasawi sa mga aksidente at sakuna ang naroroon. Isang larawan na muling umagaw sa atensyon niya at sa ngayon, litrato naman ito ng dating professor niya sa college na si Mr. Samuel A. Baltazar sa larawan ay makikita ang professor na tuguan ng katawan habang nasa tabi nito ang kapiraso ng isang bahagi ng eroplano. Nang tingnan niya ang profile ng matanda sa Facebook, nakita niya ang latest post nito kung saan nagpapaalam ito sa mga kamag-anak sa Pilipinas dahil bukas na raw ang lipad nito patungong Australia. Kinabahan agad si Roy. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sasabihin ba niya sa matanda ang nakita pero sobrang tagal na mula nang graduate siya sa kolehiyo. Nahihiya na siyang kumustahin pa ito. Pinatay na lamang ni Roy sa mabilis na paraan ng computer at humiga na sa kama. Nagbalot siya ng kumot habang nanginginig ang katawan sa takot. Nang sumunod na araw, ibinalita sa telebisyon ang pagbagsak ng isang eroplano kung saan walang nakaligtas na kahit isang pasahero. Ang eroplanong iyon ay patungo dapat sa Australia. Nang bisitahin niyang muli ang profile ng professor, nakita niya roon ang mga condolence post ng ilang mga kaanak nito. Doon nga niya nakumpirmang isa si Mr. Samuel A. Baltazar sa mga nasawi sa eroplano. Nang ilabot tuloy si Roy, hindi na maganda ang ibig sabihin nito. Naalala niyang muli ang website na palagi niyang binibisita tuwing gabi. Isang bagay ang kanyang napagtanto tungkol rito. Mali ang pagkakaakala niya na ang website ay tambakan lamang ng mga litrato ng taong namatay na. Dahil ang totoo, isa itong website na naglalabas ng mga larawan ng mga taong mamamatay pa lamang. Ipinapakita nito sa larawan kung paano mamamatay ang isang tao. Mahirap mang paniwalaan pero iyon talaga ang nakikita ni Roy. Agad niyang tinanggal sa tab ang website natakot na siyang muling bisitahin ito. May ilang araw na rin niyang hindi binisita ang website dulot ng sobrang takot. Ayaw na niyang makita ang larawan ng mga kakilala niyang nalalapit sa panganib at nakatakdang masawi. Para mawala ang takot, nilibang na lamang niya ang sarili sa ibang mga bagay gaya ng mobile games at online streaming ng movies. Pagkalipas nga ng ilang buwan, ay tuluyan nang humupa ang takot ni Roy sa mga nangyari. Ganap na siyang maligaya muli at nakakatulog na ng mahimbing tuwing gabi. May trabaho na siya ng mga panahong iyon at maaga na rin natutulog para hindi rin mahuli sa biyahe tuwing madaling araw. Hanggang isang gabi, ewan ba niya't napagkatuwaan niyang bisitahin muli ang haunted website na www.11.1.1.13.1.20.1.25.1.14.com Nawala na ang takot niya roon dahil sa magagandang mga pangyayari sa kanyang buhay sa mga nagdaan na buwan. Napromote pa nga siya sa trabaho at isa ng manager ngayon. Nais lamang niyang silipin kung buhay pa rin ba ang website na iyon o na-shutdown na. Pero nagulat na lamang siya dahil nandun pa rin at gumagana pa ang website. At sa pagkakataong iyon, mas marami na itong mga bagong upload na larawan. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya nang makita ang larawan ng isang lalaking nilooban ng bahay at pinaslang pa ng mga magnanakaw sa sarili nitong kwarto. Tadtad ng saksak ang lalaki sa dibdib at katabi pa nito ang isang magnanakaw na nililimas ang mga gamit sa kwarto. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Roy nang makita kung sino ang nasa larawan sapagkat sarili niya iyon. Hanggang sa makarinig na siya ng tila mga paang umaakyat sa tarangkahan ng bahay niya. Hilakbot, Best of 2021. 2021. 2021. Kanina pa naririnig ni Estela na tila may naninitsit sa kanya Ngunit hindi niya lang ito pinapansin. Patuloy lang siya sa pagkukusot ng kanyang nilalabhang damit. Nasa ilog siya ngayon at mag-isang naglalaba. Kaninang pagdating niya, marami siyang naabutang naglalaba rin ngunit nauna nang umuwi ang mga ito kaya siya na lamang ang naiwang mag-isa. Hindi naman sa nakakatakot ang ilog na iyon. Kasi konti lang naman ang mga kahoy sa palibot at isa pa, tirik na tirik naman ang sikat ng araw. Ngunit Psst! Narinig niya ulit ang sitsit sa kanya subalit gaya kanina hindi niya ito pinansin. Batid niyang isa na naman ito sa mga maniligaw niya sa kanilang lugar. Nangungulit na naman sa kanya. Subalit batid niya natitigil din ito kapag nagsawa na kaya dead-dead mahin na lamang niya. Isa kasi si Estela sa pinakamagandang dilag sa kanilang lugar Natural kasi ang kanyang angking ganda at naturingan din siyang dalagang Pilipina dahil sa kahinhinan. Hindi siya katulad ng ibang dalaga sa lugar nila na ang mga ito pa ang humahabol sa mga lalaki. Hindi pa handa si Estela para tumanggap ng mga manliligaw. Gayunpaman, marami pa rin ang nangahas na pumunta sa kanilang bahay kahit hindi niya pa estimahin. Mailap talaga siya sa mga lalaki. Hanggang sa... Psst! narinig na naman niyang muli ang naturang sitsit. Dahil sa inis, tumayo si Estela sa inuupo ang malapad na bato at nilingon kung sino man ang naninitsit sa kanya. Sandali muna siyang nagmasid sa paligid upang alamin kung saan ba nagtatago ang naninitsit na iyon. Ngunit wala siyang natagpo ang kahit na isang tao kahit saan man siya tumingin. Hoy, kung sino ka man, lumabas ka! Huwag mo akong idaan-daan dyan sa mga pasit-sit-sit sit mong yan. Labas! Naghintay pa siya ng ilang minuto ngunit walang lumabas. Natakot siguro ang loko. Huh, tina mo, duwag ka rin pala eh. Kung hindi ka rin magpapakita sa akin, baka pwedeng umalis ka na lang at huwag ka nang bumalik pa. At para sabihin ko sa'yo, wala kang mapapala sa akin. Litanya ni Estela. May halong inis sa boses nito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay bigla na lamang dumapyo sa kanya ang malamig na hangin. Para bang may yumakap sa kanya bigla na hindi niya nakikita. Mabilis niyang nayakap ang sarili na siyang nagdulot ng labis na kilabot. Nangangatog na binalikan ni Stella ang kanyang nilalabhan at mabilis niya itong tinapos at umuwi na. Habang sa kanyang pagsasampay, bumalik sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Habang kasi niyayakap niya ang sarili dahil sa malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, nairapan niya ang isang lalaki sa kanyang tagiliran. Sigurado siyang tao iyon ngunit nagkunwari siyang walang nakita. Dahil doon, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Marahil, ito ang engkanto ng ilog at sigurado ito rin ang naninitsit sa kanya. Stella? Naputol ang kanyang iniisip na iyon na bigla siyang tawagin ng kanyang ina. Nagising tuloy ang diwa niya at bumalik na naman sa kasalukuyan. Napasagot na lamang siya ng, Ah, po? Bilisan mo na riyan sa pagsasampay at manananghalian na tayo. Opo, Nay. Sagot niya sa kanyang ina at tinapos na nga ang pagsasampay. Ngunit may isang pagtataka ang nabuo sa kanyang isipan. Parang kulang yata ang damit na kanyang nasampay. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili ng, Nasaan yung damit kong pula? Kinabukasan, bumalik muli sa ilog si Estela upang maligo. Sa pagkakataong iyon, kasama na niya ang kanyang kaibigan na si Ramona. Masaya silang nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng ilog nang matanaw ni Estela ang isang lalaking nakatingin sa kanila sa may hindi kalayuan. Napatigil siya sa pagtatampisaw at mabilis na niyakap ang sarili upang tabunan ang humuhurma niyang dibdib sa basang damit. Nakipagtagisan siya ng titig sa lalaking iyon. Akala niya ay matitinag ito ngunit ngumiti pa ito at naghay pa sa kanya. Aminado siyang gwapo ang lalaki at ngayon lang niya ito nakita sa kanilang lugar. Lumapit pa nga ito sa kanila. Tanong ng gwapong lalaki sa kanya. Anong pangalan mo? Bakit ba tinatanong mo? Magkakilala ba tayo? Pabalang nasagot ni Stella. Napangisi tuloy yung lalaki. <laughs> Kaya nga tinatanong kita eh para malaman ko, di ba? Nagtataka naman si Ramona sa kaibigan kung bakit nagsasalita itong mag-isa. Nakita niya nakatingin ito sa isang partikular na lugar na para bang may tao roon. Nakikipag-usap pa ito rito ngunit wala naman siya nakikitang kausap nito. Kung kaya't, Estela, may kausap ka ba? Hindi na nakatiis si Ramona kaya tinanong na niya ang kaibigan. Nabaling ang tingin ni Estela kay Ramona at sumagot ng, Oo, siya at tinuro pa niya ang lalaki ngunit wala na ito sa kinatatayuan nito nang ibalik niya ang paningin. Nagpalingalinga si Stella sa paligid sa pag-asang baka naglalakad-lakad lang ang lalaki ngunit tuluyan na nga itong naglaho. Hindi mo ba siya nakita o narinig man lang? Ang gwapo niya at tinatanong niya ang pangalan ko. May pagkinang sa mga mata ni Stella habang sinasabi ito sa kaibigan. Ngunit sagot naman ni Ramona. Wala talaga akong nakita o narinig man lang. Stella naman, dalawa lang tayo rito sa ilog mula pa kanina no. Baka namamalikmata ka lang ha. Tsaka akala ko ba hindi ka nagpapaligaw? Ngumiti lamang si Stella at hindi na pinilit na paniwalaan siya ng kaibigan. Tinapos na lamang nila ang kanilang paliligo at pagkatapos ay umuwi na. Maraming araw pa ang lumipas. Palagi nagpapakita kay Estela ang gwapong lalaki sa tuwing pupunta siya ng ilog hanggang sa nagtapat din ito sa kanya ng pagmamahal. Oo, sinasagot na kita Rafael. Ngunit kung maaari, ilihim muna natin ang ating relasyon sa ibang tao, lalong-lalo na sa aking pamilya. Kondisyon ni Estela. Talaga? Sinasagot mo na ako, Estela? Oo ba? Pahig ako sa iyong kondisyon. Napangiting sambit ng lalaki. Kung tutusin nga'y pabor yun sa kanya kasi wala namang ibang nakakakita sa kanya kung hindi si Estela lamang. Nalaman din ni Estela na isang engkanto si Rafael dahil ipinagtapat naman ito sa kanya ng kasintahan. At ito rin pala ang nagnakaw ng kanyang pulang damit noon at ang sumisit-sit sa kanya. Isang araw, habang nag-uusap ang magkasintahan, Nabigla si Estela sa sinabi sa kanya ni Rafael. Mahal na mahal kita Estela. Kung iyong mamarapatin, gusto ko sanang magsama na tayo. Kaya sumama ka na sa akin sa aming kaharian. <sighs> Rafael, ayoko. Sagot ni Estela kahit labag pa iyon sa kanyang damdamin. Sa katunayan, Gustong gusto na niyang sumama sa kasintahan ngunit may dapat pa siyang tapusin bago umalis. Sige, kapag hindi ka sumama sa akin, sa isang mamamatay ang pamilya mo. Bawat araw na dadaan, titiyakin kong may mawawala sa iyo. Tumayo si Stella at tumigas ang kanyang muka. Wag! Wag! Huwag mong gagawin yan sa pamilya ko at huwag mo akong pilitin na sumama sa iyo. At pagkatapos ay tumalikod na si Stella at tumakbo na papalayo. Kinabukasan nga ay tinutuo ng engkanto ang sinabi nito kay Estela. Ang una nitong pinatay ay ang stepfather ng kasintahan. Mangangaso ang ama-amahan ng dalaga na si Escaban. Nang araw na iyon ay nangaso ito sa kagubatan ngunit nahulog ito sa patibong ng para sa baboy ramo. Ang patibong na iyon ay isang butas na tinabunan lamang ng mga patay na dahon. Sa loob ng butas ay may mga nakatulos na matutulis na kawayan na kung sakaling mahulog man doon ang baboy ramo ay siguradong matutuhog ito. Ngunit sa kasamaang palad, si Escabanang natusok doon. Sa pagkakatuhog nito, parang kahalintulad na niya ang isang baboy na lilitsunin. Nang marinig ni Estela ang pagkawala ng kanyang stepfather, mabilis siyang tumakbo patungo sa ilog. Rafael, tumigil ka! Wala kang mapapala sa akin. Hindi hindi ako sasama sa iyo kahit kailan, kaya tigilan mo na ang pagpatay sa pamilya ko. May ibang tao roon ang sabihin iyon ni Estela. Iyon naman talaga kasi ang plano ng engkanto. Yun din ang plano ng dalaga ang may makarinig sa kanya. Ngunit kinabukasan, ang stepbrother naman niya ang nalagutan ng hininga. Natagpuan na lang ang lumobo nitong katawan na palutang-lutang sa ilog. Magaling naman itong lumangoy, ngunit marami ang nagtataka kung bakit nalunod pa ito. Hindi pa man naililibing si Escaban at ang anak naman nito ang sumunod. Kinakabahan na ang nanay ni Estela at baka ito na ang isusunod. Usap-usapan kasi ng mga chismosa nilang kapitbahay na maaaring sinumparaw ng engkanto ng ilog ang pamilya ni Estela. Ang dahilan nga raw ay ang hindi pagsama ng dalaga rito. Nangyari na rin daw kasi ito noon sa isang pamilya sa lugar din nila. Hindi nga nagkamali ang nanay ni Estela at ito na nga ang sumunod kinabukasan. Namatay ito dahil nahulugan ng nyog sa ulo. Sa laki ng nyog na nahulog rito, Wasak ang bungo nito at lumabas pa ang utak. Hindi na pinatagal ni Estela ang pagbuburol sa tatlo at ipinalibing na rin niya agad ang mga ito. Habang nasa loob ng sasakyan papuntang sementeryo, nananariwa sa isip ni Estela ang mga ginawa ng tatlong ito sa kanya na matagal niya na rin kinikimkim sa kanyang dibdib. Biglang nagbalik lahat sa isang daluyong ng ala-ala. -ala Isang maulan na gabi noon nang pasukin siya ng kanyang stepfather sa kwarto. Gusto niyang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang nanay at stepbrother ngunit mabilis siya nitong sinuntok sa puson dahilan para mawalan siya ng malay. Nagtagumpay ang stepfather niyang pagsamantalahan siya. Hindi lang iyon isang beses na nangyari kung hindi ay paulit-ulit hanggang nagsawa na siyang lumaban pa. Sabi niya sa kanyang sarili noon, bago niya lilisanin ang lugar nila. Kailangan niya munang ipatikim ang kanyang ganti sa mga ito. Kaya nga nangyayain na siya ni Rafael na sumama na sa kaharian nito. Gustong gusto na nga niyang sumama ngunit hindi pa siya nakakapaghiganti. Sumama si Stella sa kanyang stepfather sa pangangaso nito sa kagubatan at nakatsyempo siyang itinulak ito sa patibong na para sa baboy ramo. Nakita niya kung paano natusok ng kawayan si Escaban. Ang kanyang stepbrother naman na lasinggero ay ginahasa rin siya nito ng paulit-ulit sa ilog. Kaya nga nang malasing ito, niyaya niya ito sa ilog at doon nga nilunod ni Estela ang stepbrother hanggang sa mamatay ito. Ang nanay niya naman ay walang pakialam sa kanya. Sinabi na niya rito ang lahat ng pinaggagawa ng stepbrother at ang stepfather niya sa kanya ngunit mas pinaniwalaan pa nito sila kesa sa kanya. Kaya naman isang gabi, habang umiihi ang kanyang ina sa likod ng kanilang bahay, kumuha ng tubo si Stella at pinagpapalo niya ang ulo nito hanggang sa mawasak. Si Stella ang may kagagawan ng lahat ng ito. Hindi niya kasi gustong maunahan pa siya ni Rafael. Gusto niyang siya at sa kanyang mga kamay mamamatay ang mga ito. Paniwalang paniwala naman ang mga kapitbahay nilang engkanto nga ang may kagagawa ng lahat. Pagdating sa sementeryo, agad na inilibing ang mga labi. Sa harap ng puntod ng mga ito, wala man lang kahit ni isang patak ng luha ang tumulo mula sa mga mata ni Estela. Wika pa niya. Paalam sa inyo. Mga hayop kayo. Sa <laughs> wakas, nakapaghiganti na rin ako sa inyo at nararapat sa inyo masunog sa impyerno. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Kinabahan ako na makapasok na kami sa loob ng Manda Mental Hospital. Isa kasi ako sa nagpositibo sa isang nakamamatay na virus at dito dinadala ang mga nagpositibong kagaya ko. Sa lumulubong kaso ng nakamamatay na virus ay dinagdaga ng pasilidad sa mental hospital na ito para sa mga tulad naming pasyente. Nababahala ako hindi dahil sa sakit ko, kundi dahil sa ospital kung saan ako ipapasok ngayon. Simula ng kabataan ko ay marami na rin kasi ako naririnig ng mga kwento patungkol dito. Marami raw pinatay sa ospital na ito, partikular noong panahon ng mga Hapon. Ang iba pa nga sa mga kawawang biktima ay dito na sa lupang mismong kinatitirikan ng mental hospital inilibing. Marami na rin kaming kakilala na nagbahagi ng karanasan nila noong nagtatrabaho pa sila rito at karamihan sa kanila ay hindi naging maganda ang sinasabi patungkol sa mental hospital. Hindi raw kasi biro ang makakita ng multo, lalo na kung ito'y hindi pa rin nabibigyan ng hustisya magpasa hanggang ngayon. Kaya naman labis akong nagsisisi kung bakit pinabuksan ko pa ang third eye ko noong nakaraang buwan sa isang albularyong malapit sa amin. Hindi alam ng mga magulang ko ang ginawa kong ito. Sa katunayan pa nga'y napagkatuwaan ko lang na magpabukas ng third eye at ang pinakadahilan ko ay gusto ko lang maging kakaiba sa mga normal na tao. Parang ang astig kasi sa pakiramdam kapag may kakayahan ka na wala sa iba Isang napakababaw nga na dahilan na ngayon ay kinatatakot ko na baka hindi ko magustuhan ang idudulot nito sa akin. Parang hindi pa ako handang makakita ng multo sa katunayan lalo na't isa nga ako sa mga nagpositibo. At gaya ng ilang positive sa sakit na ito, malapit din ang buhay ko sa kamatayan. Hindi maipapangako ng kapalaran ng aking kaligtasan lalo pat malala ang sintomas na nararamdaman ko. Andyan yung hirap ako huminga. Wala na akong pangamoy at maging panlasa. Hindi rin bumababa ang aking lagnat at ewan ko ba kung bakit sobrang sakit ng katawan ko. Pagod na pagod na nga ako sa pag-upo dahil sa emergency area at gustong gusto nang humiga ng katawan ko pero hindi pa rin pwede. Maraming mga pasyente sa paligid ang nakikita ko nga na mas malala ang karamdaman kesa sa akin. Sila ngayon ang pinaprioritize ng mga doktor para bigyan ng kwarto. Isang matandang naka-wheelchair sa loob ang bigla na lamang nawalan ng malay. Katulad ko ay nagpositibo rin siya. Mas delikado ang lagay niya dahil may edad na siya at may iba pang mga sakit na idinadaing bukod nga sa pagtama ng virus. Nagsimula na ngang umiyak ang kasama nitong babae. Taranta naman ang mga nurse na balot na balot ng protective gear sa pagpasok sa matanda sa ICU. Pagkaraan ng ilang oras, doon pa lang ako tinawag at dinala sa magiging kwarto ko. Magkahalong kaba at lungkot ang nararamdaman ko dahil ako lang ang mag-isa sa kwartong iyon sa ospital. Sinundo lang ako ng barangay sa amin para dalhin dito sapagkat hindi na ako pwedeng lapitan ng aking mga magulang. Pagpasok ko sa kwarto ay humiga agad ako sa kama. Napapikit ako sa sobrang pagod at sa labis na sakit ng katawan. Ang mga nurse naman ay inaayos sa paligid ang mga kakailanganin ko. Saglit akong dumilat at sumilip sa bukas na pinto. Nakita ko ang matandang naka-wheelchair kanina. Nakatayo na ito ngayon at nakatanaw sa malayo. Mababakas pa nga sa mukha nito ang sobrang kalungkutan. Bigla itong lumingon sa akin ngunit sa pagkakataong iyon ay lumabas na ang mga nurse sa kwarto at isinara na ang pinto. Matapos noon ay hindi ko na siya nakita pang muli. Kinabahan tuloy ako. Heto na nga ba ang kinatatakutan ko? Nagsisimula nang makakita ng hindi pangkaraniwan ng ikatlo kong mata. Hindi ko nga alam kung kakayanin ko bang magtagal ng mag-isa sa ospital na ito kung araw-araw ako makakakita ng mga ganoong bagay. Lalo na't isa rin ako sa may mga sakit at nanganganib ang buhay. Hindi tuloy ako nakatulog ng gabing iyon. Magdamag akong gising. Nakapikit pero nakikiramdam. Naninibago pa nga ako sa kamang kinahihigaan ko ngayon. Ang pakiramdam ko kasi ay hindi kama ang aking hinihigaan kundi isang kabaong. Narinig kong bumukas ang pinto kasabay ng mga paang naglakad papasok sa aking silid. Inisip kong baka isa lang iyon sa mga nurse na magbibigay ng treatment sa akin kaya hinayaan ko na lang. Pero nang magtagal, nanatili pa rin tahimik ang buong kwarto at hindi man lang nagsasalita ang pumasok na nurse. Doon na ako napilitang dumilat at nilingon ang paligid. Laking gulat ko nang makita kong sarado naman ang pinto at wala akong kasama sa loob ng room. Tumayo pa ako para sana'y sumilip sa labas pero natigilan ako nang mahagip ng aking paningin ang sahig. Nakahilera doon ang mga bangkay at naliligo sila sa pulang likido. Sa tansya ko pa nga ay puno ng bala ang mga katawan ng mga ito. Ang iba ay mga pasyente kung pagbabasihan ko pa nga ang mga suot nilang kulay puti. Ang iba naman ay mga babaeng nurse. Napasandal ako sa headboard ng kama at pagkatapos ay pumikit. Hindi ko kaya yung mga nakikita kong yun. Pakiramdam ko isasabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog nito. Kasabay noon ang sunod-sunod na iyak ng mga sanggol sa paligid yung tono nila ay hindi maganda sa aking pandinig. Yung halos nagsasabay-sabay na sila at umaalingaw-ngaw pa. Hindi pangkaraniwan. Napayakap na lang ako sa sarili ko habang umuusal ng dasal sa aking isipan. Sana ay matapos na ang lahat ng ito at sana ay mawala na silang lahat. Sana. Sana. Nabaling lang ang atensyon ko nang marinig ang tunog ng aking cellphone. Pagdilat ko para sana isulyapan ito ay nakita ko ring wala na ang mga bangkay sa sahig. Kasabay nga nito ay parang bula rin na naglaho sa aking pandinig ang mga nakaririnding iyak na mga sanggol kanina. Bigla na namang tumahimik at naging payapa ang paligid. Doon ko na dinampot ang cellphone sa tabi ng unan ko at tiningnan ang tumatawag. Nang makita ko ang ngalan ni Mama Linda sa screen ay agad kong sinagot ang video call sa messenger. Ma, ang sabi ko. Hello anak, kumusta ka na dyan? Okay lang po ako. Tsaka nga pala ba't gising pa kayo ma? Mag-aalas 12 na. Sagot ko sa kanya. Hindi kasi kami makatulog dahil sa nangyari. Palagi ka naming inaalala anak. Gustong gusto ka naming madalaw tsaka mahawakan pero hindi pwede. Ma, konting tiis lang. Magpapagaling ako agad para makauwi din ako dyan sa lalong madaling panahon ha. Kahit nga ako eh, ayoko rin magtagal dito. Hindi ko kaya. Biglang sumingit sa video ang tatay Naldo ko pati si Kuya Darwin. Nangamusta rin sila sa akin. Nawala ng bahagya ang takot ko na mga sandaling kausap ko sila. Napangiti ako na makita ko ang aking pamilya. Sila kasi ang nagpapalakas ng loob ko sa mga oras na iyon kaya nalalabanan ko ang takot. Matulog ka na anak. Huwag kang magpupuyat para hindi ka ma-stress. Lalo lang babagal ang paggaling mo niyan kapag nagpapa-stress ka. Basta tibayan mo lang ang loob mo dyan ha. Isipin mo gagaling ka rin agad. Opo ma, kayo rin po dyan ha, matulog na rin kayo dyan. Huwag niyo na po ako masyadong isipin. Salamat nga po pala sa mm. tawag ninyo. I love you po. Pagkatapos ng tawag ay tuluyan ngang humupa ang takot sa dibdib ko. Isa-isa ko ring binisita ang profile ng pamilya ko at tinignan ang mga family pictures namin para labanan ang takot. Sa ganoong paraan ay parang nasa tabi ko lang sila kaya agad na nawawala ang takot. Nang sumunod na araw ay naging payapa ang umaga ko. Ngunit muling tumaas ang aking lagnat at nahirapan sa paghinga. Mabuti na lang at maganda ang treatment na ibinibigay sa akin ng mga nurse kaya agad din akong gumiginhawa. Sa tuwing mararamdaman ko ang ilan sa mga matitinding sintomas ng sakit na ito, hindi ko rin maiwasang mag-isip na makabilang na ang oras ko sa mundo. Ang hirap talaga kapag dinadala mo ang virus na ito sa iyong katawan Ewan ko ba kung bakit tinatawanan ng ibang tao at ginagawang biro. Huwag rin sana nilang danasin o kaya na kanilang mga kaanak ang pakiramdam na ito baka huli na ang lahat bago nila tuluyang ma-realize na mali ang kanilang ginagawa. Hindi dapat ito ginagawang biro. Kagaya ng ginawa kong pagpapabukas ng third eye ko, hindi rin biro. Halos araw-araw ay nakakakita ako ng mga kaluluwa ng mga pasyenteng katulad ko na namatay sa ospital na ito. Minsan natitsyempoan ko sila sa labas ng pinto, nakatanaw lamang sa malayo. Minsan naman dumadalaw sila mismo sa kwarto ko at nanghihingi sila ng tulong sa akin. Tila ba alam nilang nakikita ko sila kaya sa akin sila lumalapit para iparamdam ang kanilang lungkot dahil sa bigla ang pagkawala nila. Lahat sila ay hindi tanggap ang kanilang pagkamatay. Gusto raw nilang bumalik sa kanilang mga katawan ngunit paulit-ulit lang silang itinataboy nito palayo. Kung kaya't wala na raw silang magagawa kundi panoorin ang kanilang sarili habang idinedeklara ng mga nurse ang time of death nila. Labis nga din akong naawa sa kanila sapagkat nalaman ko rin na abo na nang sila ay lumabas ng ospital. Natatakot din ako para sa sarili ko matapos kong makita ang mga iyon. Ayokong matulad sa kanila. Ayoko na makita ang aking sarili na binabalutan ng kumot at isinisilid pa sa itim na body bag at pagkatapos ay inilalagak sa morgue. Makailang minuto noon ay ikikremate ka na. Kahit ako ay hindi ko rin talaga matatanggap ang maagang kamatayan lalo na't marami pa rin akong pangarap sa buhay. Sa balita nga, lagi kong napapanood dati na sa kabila ng mga dumadaming mga kaso ay kaunti lang ang namamatay. Pero para sa akin, masakit pa rin tingnan ang mga taong napapabilang sa mga nasasawi. Kahit kaunti lamang sila, buhay pa rin kasi ang nawawala. Nawawala. Isang bagay na pinakamahalaga sa bawat tao. Ayoko mapabilang sa kaunting bilang ng mga namamatay sa sakit na ito. Ayoko talaga. Hanggang sa pagsapit ng panibagong gabi. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga kaluluwang nagpakita sa akin kanina. Karamihan ay mga tulad ko rin na pasyente na hindi pa rin tanggap ang kanilang pagkamatay. Sa akin sila humihingi ng tulong ako ang nilalapitan. Pero wala naman akong magawa para tulungan sila dahil kahit ako ay pinahihirapan din ng sakit na ito. Mas doble pa nga ang hirap ko dahil sa stress na itinutulot sa akin ng mga multong gumagambala sa pananahimik ko sa aking silid. Ang tingin yata ng mga ito, isa akong Diyos. Diyos na kayang ibalik ang kanilang buhay. Isang matandang lalaki na tila kamamatay pa lang ang nakita kong nakalutang sa harap ng pinto ng aking silid. Nakayuko ito pero kitang kita ko sa kanyang kulubot na anyo ang labis na lungkot. Biglang umuga ang kama ko. Lalong kumabog ng malakas ang aking dibdib at muli ako napayakap sa aking sarili habang nakasandal sa kama. Pagkahinto ng uga ay may mga kamay na lumabas sa ilalim ng aking kama mapuputla ang kanilang mga balat. Muling pumatak ang aking mga luha sa labis na takot, lalong-lalo na nang masilayan ko ang kabuuan ng kanilang mga anyo. Hindi pala sila mga pasyente ng sakit na katulad sa akin. Sila pala ay mga pasyente rito noong panahon ng hapon na naghahanap ng katarungan sa kanilang pagkamatay. Tumayo sila sa harap ko. Kitang-kita ko pa na may pulang likidong tumutulo sa buo nilang katawan at nagmumula ang mga iyon sa kanilang ulo. Ang iba pa nga sa kanila ay winakwak ang kanilang tiyan at tinukot ang sariling laman. Doon na ako napahagulgol ng iyak at umusal ng pagmamakaawa. Sinabayan ko pa ito ng dasal na sana'y wala silang masamang gagawin sa akin. Sa kalagitnaan ng aking paghagulgol ay may narinig akong pamilyar na boses. Miss, ano po ang problema? Paglingon ko ay nakita ko ang nurse na naka-assign sa akin. Si Nurse Ella. May dala itong pagkain at mga gamot. Balot na balot din ang protective gears ang kanilang buong katawan. Ang sabi ko na lang sa kanya. Sorry po. Naalala ko lang po kasi yung pamilya ko eh. Hindi ko po kasi talaga kakayanin kung mawawala din ako pagpapakalma niya. Naiintindihan naman kita. Mainam kung huwag ka na masyado mag-iisip ng ganyan. Marami naman dito yung gumagaling sa virus eh. Karamihan lang ng mga namamatay ay yung mga may katandaan na, lalong-lalo yung may mga idinadaing na iba't ibang sakit. Inilapag ng nurse sa isang lamesa na malayo sa akin ang pagkain at gamot. Doon niya palaging inilalagay ang pagkain ko sa araw-araw upang maiwasan ang palagiang paglapit niya sa mga positibong katulad ko. Nurse Ella, may itatanong lang po sana ako. Oh sure, ano yun? Matagal ka na po bang nurse dito? Ah, uh, oo. Almost 6 years na rin kung hindi ako nagkakamali. Bakit mo na itanong? Wala ka bang mga nararamdaman o nakikita dito sa ospital? Hindi agad siya nakasagot sa tanong kong iyon pero alam kong patid na rin niya ang ibig kong sabihin. Bakit? Nakakakita ka ba? Opo. Mabilis kong sagot. Lakasan mo lang ang loob mo. Hindi naman sila nananakit dito. Dito. Gusto lang talaga nila ng atensyon lalo na yung mga pinatay rito noon. Bakit niyo po alam yung tungkol dyan? Ah, Siyempre, halos lahat ng mga empleyado rito ay alam na iyon. Pero karamihan naman sa amin ay sanay na. Ako nga kahit may nararamdaman ako paminsan dito, lalo na kapag nagra-round ako tuwing gabi, hindi na ako gaanong natatakot. Eh paano ba naman? Lagi ko kasing nararanasan yun dito sa loob ng halos Anim na taon ko na pag-serve dito. Sanay na sanay na ako dyan. Ako naman ang hindi agad nakasagot sa sinabi niya. Doon ay bahagyang nabawasan ng takot sa dibdib ko dahil hindi lang pala ako nakakaramdam at nakakakita sa mga ito. Wala rin akong pinagkaiba sa mga empleyado nila na pinagpapakitaan din ng mga hindi matahimik na kaluluwa sa ospital. Salamat po pala, Nurse Ella. Basta kahit anong mangyari, magdasal ka lang ha. Lakasan mo lang yung loob mo para gagaling ka. Basta huwag kang mag-aalala at huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano pang nakaka-stress. Ang i-focus mo, makakalabas ka rin dito. Salamat po. Salamat po talaga. At doon na nagwakas ang aming usapan at lumabas na rin siya ng aming kwarto. Tatlong linggo ang lumipas bago ako tuluyang gumaling. Abot tenga ang aking ngiti nang masilayan ko sa malayo ang pamilya ko na naghihintay sa akin. Pagbaba ko sa sasakyan ay agad ko silang sinalubong at niyakap. Magaling na raw ako base sa mga final test na ginawa sa akin kaya pwede ko nang mahawakan muli ang aking pamilya. Habang yakap-yakap ko sila, naglaho ang lahat ng takot na namayani sa katawan ko. Sa wakas at tapos na ang madilim na bahagi ng aking buhay. Mula nga noon ay triple na ang pag-iingat na ginawa ko para hindi na muling dapuan ang sakit na iyon. Bumalik din ako sa albularyo para ipasara ang third eye ko. Isa ito sa mga bagay na aking pinagsisisihan. Akala ko kasi noong una, maganda sa pakiramdam na magkaroon ng third eye. Ngayon ko lang napagtanto na hindi pala ito para sa lahat at hindi para sa mga mahihina ang loob. Kahit masigla na muli ang buhay ko sa loob ng bahay namin ay gabi-gabi pa rin sumasagi sa aking alaala ang mga kababalaghang naranasan ko sa Manda Mental Hospital bilang isang pasyente. Masakit mang makita ang mga kaluluwang naghahanap pa rin ng katarungan hanggang sa kasalukuyan, lalong-lalo na ang may ng masakit na pagkamatay. Higit sa lahat, Masakit ding makita ang mga kaluluwa ng mga kapwa ko pasyente na hindi nakaligtas sa nakamamatay na virus. Hilakbot Best of 2021 2021 2021 Naniniwala si Mario na kung mamamatay siya sa mga sandaling iyon ay tanggap na tanggap na niya. Binisita kasi siya ni Angela. Angela ang dalagang pinapantasya ng lahat ng kalalakihan sa Donato. Pinuntahan siya nito sa kanyang panaginip at doon ay nagkwentuhan pa sila. Nagsabihan ng mga sekreto at nagkahulihan ng loob. Pagkatapos ay nauwi iyon sa mainit na tagpo na siya ng pinaka-pinapangarap ng sino mang lalaki sa kanilang lugar. Pagkatapos noon ay may ibinulong ito sa kanya. Pagkatapos kung gusto raw niyang magkita silang muli ay huwag na huwag niyang ikikwento sa mga babae ang kanilang pagtatagpo. Lalong-lalo na ay huwag daw siyang makikipagmabutihan. Selosa raw kasi ito at ayaw niya na may kahati sa atensyon. Panay oo ang sagot ni Mario. Wala siyang ibang nais kung hindi ang muling makatagpo si Angela kahit man lang sa panaginip. At kung nangangahulugan iyon ng pakikipaghiwalay niya sa nobyang si Susan, ay handa siyang gawin. Haling na haling siya kay Angela. Eh sino ba naman ang hindi? Sa buong bayan ng Donato ay isang bukas na lihim ng mga kalalakihan ang pag-iral ni Angela. Ang mga lalaki lamang ang may kakayahang mapanaginipan ng dalaga magpapatuloy ang makamundong pagtatagpo sa panaginip kung walang pagsasabihang babae ang mga binibisita ni Angela. Masunurin ang mga lalaki. Sa matagal na panahon ay usap-usapan ng mga ito si Angela ngunit walang nakalalabas na paksa patungkol rito. Magmula pa sa kanununuan ng matatandang lalaki na tiga Donato ay nakita na raw sa panaginip si Angela. Angela. Nawawala lamang daw ito kapag umibig sa isang tunay na babae ang lalaki. Ngunit ilang pagkakataon na rin ang naganap na ultimo may asawa o nobya ay binibisita pa rin ni Angela. Ilang magkabiyak na rin ang nauwi sa hiwalayan dahil pinipili ng lalaki si Angela. Na isang katakatakang bagay. Bakit mo nga naman papabura ng isang dalagang sa panaginip lamang nakikita kaysa sa isang babae na iyo talaga nakakasama sa totoong buhay. Isa iyong misteryo sa mga kalalakihan, subalit kanila iyong sikretong iniingatan at sa tuwi ng mangyayari ay iisa ang kanilang palusot. Na nawala na ang pag-ibig para sa kapareha at sa mga sandaling iyon nga ay isa na si Mario sa mga kalalakihang narahuyo kay Angela at nakahanda ng talikuran si Susan. Dumuluha ang dalaga habang nakikipag-usap na wag niya ito sanang iwan ngunit buo na ang kanyang pasya. May hinahanap siya kay Susan ngunit hindi matagpuan. Mabuti pa nga si Angela na kahit sa panaginip ay napaliligaya siya. Umagos ang luha sa mga pisngi ni Susan. Humihingi ito ng kapaliwanagan at sinabi niyang hindi maibigay ng talaga ang kanyang pangangailangan. Natigagal si Susan ngunit nang makabawi ay lakas loob na inialay ang sarili sa kanya. Kung iyon daw ang kailangan upang huwag niya itong iwan ay nakahanda itong isuko ang pinakaiingatan. Nanlaki ang mga mata ni Mario at sa isang saglit ay tila na bago ang isip ukol sa pangkikipagkalas sa nobya. Ngunit nakaramdam naman siya ng sipa ng konsensya. Kaya lamang ibibigay iyon ni Susan ay para huwag silang maghiwalay. Mali iyon. Dapat ay bukal sa kalooban ng kasintahan niya ang ipagkakaloob sa kanya. Pirmi na ang kanyang pasya. Hindi niya kukunin ang iniingatan ni Susan para manatili sa tabi nito. Sapat na ang naibibigay ni Angela. Tinanggihan niya si Susan at nagpaalam na rito kahit mabigat din sa kanyang kalooban. Luhaan ang dalaga nang umalis siya sa bahay nito. Mabigat din iyon sa damdamin ni Mario ngunit alipin siya ni Angela. Magmula sa araw na iyon ay malaya na silang dalawa ni Angela. Datapot matapat ang mga lalaking napipili ni Angela na ito lamang ang tanging babae sa buhay ng mga iyon. Kabaligtaran naman ang mahiwagang dalaga. Malaking porsyento ng mga kalalakihan ng Donato ay binibisita nito lalo iyong mga binata. Kaniyana ng binahan ng mga lalaking nakasama at nakita na si Angela sa panaginip. Ingit na ingit naman ang mga hindi nito dinadalaw sapagkat imahinasyon lamang ng kabuuan ng dalaga ang maaasahan ng mga ito. Sa pagkarahuyo ng mga lalaki kay Angela ay wala nang makakapansin na nahuhulog ang katawan ng binibisita nito. Nangangayayat at nagkakasakit may ilan ngang namatay ngunit hindi iyon pansin ng ibang kalalakihan. Iniisip ng mga iyon na sadyang may malubhang karamdaman lamang ang pumanaw at walang kinalaman doon ang kanilang mahal na si Angela. Katakataka. Ngunit hindi nagtatalo-talo ang mga lalaki para sa atensyon ni Angela. Hindi alintana ng mga iyon kung pinagsasaluhan ng buong bayan ng nag-iisang dalaga. Dalaga nagbibigayan pa ng mga payo upang mas maging masaya ang gabi. Kagaya na lamang ni Anaseto na ipinagmamalaki pa kina Mario at sa iba pa ang pampatulog na nabili. Ayon dito ay iinumin nito iyon upang mas humimbing at humaba ang pagkakasama nila ni Angela. Na naghili ka agad ang iba pang kalalakihan, gusto ring masubukan ng mga iyon ang bisa ng pampatulog lalong-lalo na si Mario na iisang beses pang nakakatagpo si Angela. Hindi naman nabigo si Anaseto. Talaga namang sinulit nito ang mga sandali. Walang kapaguran, sinabayan naman ito ni Angela. Siyang-siya ang lalaki hanggang sa maubos ang lakas nito. Hinihingal na si Anaseto ngunit wala pa rin tigil si Angela. Napadaing na ang lalaking hiwalay sa asawa. Umaayaw na at pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga sa ilalim ni Angela ngunit malakas ang dalaga. Panay ang iling ni Anaseto. Itinutulak na ang babae, kinukurot ang sarili upang magising ngunit walang nangyayari. Malakas na klase ng pampatulog ang ininom nito at kahit anong kurot ay hindi nito maramdaman. Napakahiwaga sapagkat nadarama nito ang pagod sa ginagawa nila ni Angela Ngunit ang mga kurot at sampal ay hindi. Napasigaw na si Anaseto. Umihingi ng saklolo, subalit ang katawan nitong mahimbing ang tulog ay umuungo lamang at pabiling-biling sa higaan. Walang makarinig sa mga ungol na iyon sapagkat nang hiwalayan nito ang asawa ay mag-isa na lamang na naninirahan sa isang bahay. Kung noon ay kinatutuwa ni Anaseto ang pag-iisa dahil walang istorbo sa kanilang dalawa ni Angela – ng mga sandaling iyon ay desperadong desperado itong makahanap ng mang-iistorbo sa kanyang pagtulog. Ngunit wala. Walang gumigising kay Anaseto. Sinubukan pa niyang dumapa upang makalayo kay Angela ngunit hinila siyang muli ng babae. Nang muli niya itong makaharap ay ganoon na lamang ang palahaw ng lalaki. Ang maganda at makinis na dalaga ay nagmukha ng ahas. Puno ng maitim na kaliskis ang buong katawan nito at ang mukha ay tila umurong. Tumaas ang ilong nito at nabusarga ang butas. Ang mga labi ay halos hanggang sa tenga na at punong-puno ng matutulis na pangil. Kulay dilaw na rin ang mga mata nito. Isa na ngang ahas si Angela. Lalong naging determinado si Anaseto na magising. Pumalag siya ng pumalag na nagsanhi ng iritasyon ni Angela. Sinikmuraan siya nito. Halos kapusin siya ng hangin. Ngunit kung kailan siya nakadama ng sakit ay tsaka naman niya napag-alamang hindi pa rin siya nagigising. Nag-iiyak si Anaseto. Sa yamot ni Angela ay pinagkakalmot siya nito sa muka. Kay talim na mga kuko nito at damang-dama niya ang hapdi ng nalaslas niyang balat. Sige sa pagsigaw at pagmamakaawa si Anaseto. Nananatiling nasa ibabaw niya si Angela hanggang sa sumuko na siya sa labis na pagod. Lupaypay na ang lalaki. Nang hindi na siya kumikilos ay tsaka umalis sa ibabaw niya si Angela. Pinilit gumalaw ni Anaseto. Iniunat niya ang mga kamay upang gumapang at piliting gisingin ang sarili. Subalit hindi niya makita ang iniunat na kamay. Sa halip ay dugo at kaputol na braso lamang ang kanyang naiunat. Naputol ang braso niya dahil kinagat ni Angela at pagkatapos ay nginuya. Napasigaw na naman si Anaseto. Kitang-kita niya ang pagbuka ng bibig ng babaeng ahas. Nadistrongka ang panga nito at lalong lumuwang ang bibig. Naamoy niya ang malansa at nabubulok nitong hininga nang ipasok nito ang kanyang ulo sa napakalaking bibig. Nang tumikom ang bibig ni Angela ay naramdaman ni Anaseto ang pagbaon ng mahahaba at matutulis nitong pangil sa kanyang leeg. Ginawa niya ang lahat upang makatakas, upang magising, ngunit kinulang ang lahat ng iyon. Sa panaginip naman ni Mario ay tila lalong bumata at gumanda si Angela. Angela Lalong bumilog at lumaki ang dibdib at maging ang puwitan nito. Lalong kumurba ang katawan at lumiit ang baywang. Lalong kuminis ang mamula-mulang kutis nito. Pagkaganda-ganda talaga ni Angela. Isa itong Diyosa ng kagandahan na binibiyayaan ng kaligayahan ang mga kalalakihan ng Donato. Kinaumagahan, Mainit na talakayan ng mga lalaking nanlalalim ang mga mata at nangangayayat ang kagandahan ni Angela. Iisa ang puna ng bawat isa. Lalong gumanda ang pantasya ng bayan. Ilang kababaihan ang lumapit sa umpukan ng mga lalaki. Nagtatanong ang mga iyon kung ano ba ang mainit na usapin ngunit itinaboy lamang iyon ng mga lalaki. Lalaki Baka kasi magselo si Angela at hindi na sila bisitahin pa. Pero kumusta na kaya si Anaseto? Hindi pa lumalabas at nagkikwento ang magaling na lalaki. Siguro ay himbing na himbing pa ang pagkakatulog. Siguro ay kaulayo pa rin si Angela. Nagdaan pa ang ilang araw at walang anaseto na nagpakita. Noon din ay nagsimula ng kumalat ang nakasusulasok na amoy mula sa tahanan ng lalaki. Hindi na maganda ang kutob ng mga residente kaya naman sa pahintulot ng kapitan ay pinasok na ang bahay ni Anaseto. Doon nga'y muling nagsiatras nang makita ang pugot at naaagnas na bangkay ng lalaki. Isang misteryo ang karumal-dumal na kamatayan ni Anaseto. Anaseto Walang palatandaan ang persahang pagpasok sa bahay nito subalit tadtad ito ng kalmot sa buong katawan. Umikot tuloy ang usap-usapan na baka raw aswang ang pumaslang sa lalaki. Pero aswang? Totoo ba ang aswang? Walang makapagsabi. Ngunit kung merong misteryosang dalaga na nagpapakita sa panaginip ng mga kalalakihan sa Donato, Imposible kaya ang aswang? Napaisip si Mario at tila siya lamang ang may matinong pag-iisip sa mga kapwa niya lalaki. Siya lamang ang nakaisip na maaaring may kinalaman si Angela sa kamatayan ni Anaseto. Wala namang naniwala sa kanya. Paano raw makakapatay ang isang babaeng sa panaginip lamang nagpapakita? Walang bumili ng paliwanag niya na sa tinatayang araw ng kamatayan ni Anaseto ay napansin nilang lahat na mas gumanda si Angela. Pinagtawanan pa nga siya kung ano-ano na raw ang naiisip niya laban sa dalaga. Baka raw hindi na siya bisitahin pa ni Angela. Hindi lamang maamin ni Mario na ilang gabi na rin nga niyang hindi nakakasama ang dalaga. Paano ba naman ay hindi mawala sa isip niya si Susan Tila may damdamin pa rin siya sa dating kasintahan na nagsasanhi ng pagkahati ng kanyang atensyon sa dalawang babae. Napagnilay-nilayan niya ang tihamak na mas mainam si Susan kaysa kay Angela dahil wala siyang kaagaw kay Susan at maaari pa niya itong pakasalan upang makasama habang buhay. Samantalang si Angela ay sa panaginip na nga lamang niya nakakasama ay napakarami pa niyang kahati. Naisip niyang hindi sapat si Angela. Kailangan niya ng isang totoong babae. Isang kagaya ni Susan na maibabandera niya sa lahat. Dahil doon, nakipagbalikan si Mario kay Susan ngunit hindi na siya tinanggap nito. Wala na raw itong damdamin sa kanya. Noon ay tila nadama ni Mario ang sakit na ipinadama niya sa dalaga noong ito ang kanyang iniwan. Para siyang pinukpok sa ulo. At noon ay hindi na rin kinaya ni Mario ang labis na sakit. Umalis siya sa Donato upang makalimot. Naiwan ang mga lalaking walang kamalay-malay na ginagamit lamang ni Angela ang pagiging makamundo upang manatiling buhay at maganda. Hibang na hibang ang mga iyon sa dalaga kaya naman hindi nakikita ang mga negatibong epekto ng pakikipagtagpo rito sa panaginip. Pasasaan ba at isa na namang lalaki ang matutulad kay Anaseto. Ngunit walang mag-iisip na si Angela ang may kagagawan noon. Kagaya ng mga nauna pang namatay sa iba't ibang kadahilanan. Samantala, ay totoo bang wala nangang damdamin si Susan kay Mario? Ang dalagang kailan lamang ay handang ialay ang sarili kay Mario para lamang hindi umalis ang lalaki. Totoo nga yata. Totoong wala ng pagmamahal si Susan kay Mario. Natagpuan na kasi nito. Ang sa palagay nito ay totoong pag-ibig. Sa piling ng binatang, siya nitong pinag-alaya ng sarili matapos mabigo kay Mario. Sa gwapong binatang sa panaginip lamang nito nakakasama si Angelo. Hilakbot Best of 2021 2021 2021